Ba, kontatzen zer egin duzuen eh, aste santuan. Ba, aste santuan ibili naiz hemendik lehenegotik egonian egon nintzen hemen, izan eh, e, emeritzia eta zan e, hemen urte betetzea. Mm-hmm. Orduan ospatu geben e, lehenengo fan ginen e, harrikotzen kobara ikustea, zeatik ama da arasko, araskoa, bertekoa, eta ez eben ez auketan, eta fanginen eta ikusi geben. Ama, amai asko gustatu, gustatu zaion, eta gero joan ginen, ba, baskatzea. Eh? Mhm. Orduan... E, eh, orduan, San Jose eguneko da? Bai, bai, eta Jose Padako izena. bai. eta bai. <laughs> Bai. ostegunetik astelenera fanintzan e, eh, Balentziara lagun batekin. E, eh, fanintzan autobusian eta bueno, aspaldi izan e, nintzen e, ibili autobusian eta ba, nahiko ondo, eh, pentsatu nemen, ba, ondo ibili nintzen. Biakia ondo jantzen. Bai, on, bai, ondo. Bai. Eh, geroan, e, eh, lehenengo egunean ikusi gebe, eh, Museo de las Ciencias y Artes, mm -hmm. ikustea. O, bueno, osmoazan ikustea, baina hainbeste jente zegoen, gain <laughs> ezin geben sartu barura. Bueno, sartu sartu bai, baina intzaro nimiako ben bi ordu. Orduan, pentsau geben, ba, ikustea kanpotik dana, hiru dia hiru edifizio, dia ozeonografiko, gero da el Museo de las Ciencias del Príncipe de Felipe eta gero el Museo del Arte de la Reina Sofía eta kanpotidako ba ba polita ikusteko. Eta denak zer eh, sarrera batekin edo aparteko sarrera daukazu? Eh, dakoi aparteko sarrera eta erosi o erreserbatu, eh? Fan horretik, kasi hobeto erreserbatu. Zen bestela egin biozu kola bat, e, igual itxanon inbioz dozu bi ordu tardi eh, ikusteko. Azkenian ez geben hartu ez ez?